mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene kao i svakog četvrtka točno u jedan Marija Ražnjević. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend Radija. Moram priznati da će mi ovo sigurno biti jedna od najdražih emisija, jer ipak pričamo o rodama i to je ono što smo najavili prošlu emisiju. Pa Tako je stvarno nam e, je, je tema samo rode ili pričamo samo još? Samo rode. Samo rode. No, ovo će vrijediti čuti. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Želim vam samo reći na početku ove emisije da imate pravo uključiti se u ovu emisiju i to potpuno besplatno pozivom na 0800 5160. Marija, ovog puta nismo same, imamo i gošću u studiju Tren e, Radija. tako je, s nama je danas Martina Petraki iz javne ustanove Natura Viva, koja inače provodi e, ima određene aktivnosti provode vezano za zaštitu roda, između ostalog e, prate stanje prate stanje bijele rodi na području Karlovačke županije već od 2010. godine. Gospođo Petrak, dobar vam dan. E, dobar dan vama i svim slušateljima Trend Radio. U redu, evo možemo čuti i odmah postaviti neko pitanje. Marija, ovo je vaše područje malo bliže nego moje, pa da čujemo što ćete pitati gošću. Pa da, evo ja bi samo za početak ovaj, stvarno rekla da imamo tu čast <laughs> možda, u biti cijelo ovo područje naše na kojem živimo, imamo čast da e, smo jedno od onih područja u Hrvatskoj na kojem se gnjezde bijele rode koji su zaista onako jedna simpatična, <laughs> romantična bića, barem meni tako djeluju. I evo, one nam se svake godine iznova vraćaju negdje onako u rano proljeće, kada zapravo kada je zapravo sezona njihova razmnožavanja. Um, obično se prvi vraćaju mužjaci koji odmah e, kreću dakle na obnovu gnjezda koje su godinu prije napustili zajedno sa svojim ženkama. E, međutim da ne bi ispalo da je to isključivo posao mužjaka nije, ove ženke dolaze nekoliko dana nakon i one isto se tako uključuju u obnovu e, svojih gnjezda i nakon toga onda ide udvaranje, parenje, mhm. dakle ženka leže jaja na kojima isto tako izmjenice leže nekih 30 dana dana i mužjak i ženka. Dakle, sve zajedno radi, to je <laughs> tako lijepo, dijele sve poslove. E, mislim da bi i mi možda mogli nešto naučiti od njih, prestati dijeliti onako doma, a to su muški, ženski, nisu. Zašto ne bi sve skupa radili kao i rode. Mhm. E, a Marija, znači ova priča o klepetanu i malenoj e, je zapravo malo onako staje. jel? Jel malena ipak čeka svog e, mužjaka, je taj pa, koji pa dolazi. Pa trebala bi, mislim, rode su monogamne, dakle par ostaje zajedno cijeli svoj život, tako da, evo ne znam, možda da pitamo Martinu što ako se ipak desi neka tragedija, pa jedan od e, njih, dakle, ili mužjak ili ženka, dakle, nešto mu se dogodi. Šta onda, dakle, s drugom rodom? Da li ona ostaje do kraja sama ili... E, ovako prema našim našim dosadašnjim ono, istraživanjima i praćenju populacije stanja bijele rode na području Karlovačke županije e, nemamo nekih iskustava sad da se par e, vrati e, ono ajmo reći, jedan bez drugoga. No međutim, možda će ornitolozi pobiti. Sad ovu moju izjavu ima nekih naznaka da možda rode i nisu tako isključivo monogamne, odnosno da E, dolazi u obzir normalno ako partner strada i vidi se da više neće on e, se vratiti da naravno ženka prihvati nekog drugog mužjaka. Dakle, ipak postoje iznimke. pa mislim, <laughs> iznimke, da. To je koji kod nas. Pa naravno. <laughs> E, da, inače e, e, javna ustanova Natura Viva prati, dakle, kao što sam na početku spomenula, stanje prati populaciju bijele rode na području ovaj, Karlovačke županije, znači još od 2010. godine u suradnji sa Ekopanom. Mhm. Pa evo, ja bi zamolila onda možda Martinu da ja ne oduzimam previše vremena, s obzirom da je emisija kratka, da se ona možda uključi, da, da nam kaže nešto više o samom stanju, dakle, koliko gnjezda se nalazi na području naše županije, županije. Um, da li smo negdje ovaj u vrhu ili pri dnu s obzirom na ostale županije u Hrvatskoj na kojima se gnjezde bijele rode, uh, koliko imamo ptića godišnje recimo, koliko je aktivnih gnjezda, tako znači neke podatke gdje zapravo možemo vidjeti kako je u biti <laughs> ono neko općenito stanje kod nas. Da, kako smo mi u stvari e, počašćeni, ajmo tako reći, jer bijela roda je oduvijek bila nekakav partner e, čovjeku koji je živio E, u ruralnim područjima e, i pratila ga je na poljima jer na taj način ona u stvari i nalazi svoju hranu između ostalog što možemo i danas e, vidjeti ne jedanput da iza nekakvog poljoprivrednog stroja se ona u stvari cupka i pobire svoje vodozemce, gmazove, to čime se hrani. Mhm. Što se tiče naše županije, pa da, možemo se pohvaliti da smo, ajmo reći, tu negdje u gornjoj polovici te tablice. Normalno danas e, u tom e, nadjačavaju područja koja imaju e, nekakva staništa više močvarna kao što je u Sisačkom Oslovačkoj županiji i područje Lonskog polja recimo i tako ovaj pokupski bazen, znači više još dijelom prema Zagreba, odnosno u Zagrebačkoj županiji. No međutim, mi imamo veliki broj gnjezda, veliki broj aktivnih gnjezda, i lijepo je u stvari se pohvaliti eh, da eh, to praćenje eh, urodilo je plodom i možemo sada u stvari konstatirati da ovih zadnjih godina imamo veći broj gnjezda E, iako se e, broj aktivnih gnjezda u stvari drži na jednoj konstanti. Znači na području županije to je nekih 45 do 47 gnjezda e, koja su aktivna što znači da u njima se u stvari par, par odvija se taj proces i parenja i nastojanja podizanja mladi, što nije naravno uvijek uspješno eto i tu onda to je jedan vid prirodne selekcije gdje e, ona isto tako stupa na snagu i e, u stvari ograničava populaciju bijele rode. Mm a, ponovit ću još jedanput besplatni broj 0805160 u kojem, e, pomoću kojeg se možete uključiti u ovaj razgovor. Ne znam, sigurno netko ima neku priču s rodama. Ja nažalost nemam. Pa Mene nas su, e, prosti što <laughs> sad upadam, e, pa znali su nas svati građani, evo recimo tamo negdje u proljeće, znači kad su se ove ovaj, rode vratile, pa smo imali poziv ovaj, o rodama, znači izbio je sukob, dakle mlade rode su se sukobile sa starim parom oko gnjezda, Eh, pa su mhm. izbačena jaja iz gnjezda i tako. Dakle, da, zovu nas građani kad se ovaj događaju tako neke stvari. Zovu i nas isto građani. Mhm. Halo, halo, tko je s nama? Dobar dan Ivan, na telefonu. Dobar dan Ivane, slušamo pa pitanje. postavio bi jedno pitanje, koji su znači, prirodni neprijatelji roda kod nas u Karlovačkoj županiji i da li se zna gdje naše rode zimuju, znači gdje u Africi, na kom području u Africi i kako tamo dolaze, da li preko Turske ili preko Španjolske. <laughs> Hvala Ivane na vašem pitanju. Hvala. Molim, doviđenja. Doviđenja. Evo čuli smo pitanje. I mene ovo zanima preko Afrike ili preko Turske dolaze. Da, znači da krećemo od, kraja u stvari zadnjeg pitanja. Pa ovako, e, rode imaju e, ove e, rode bijele koje u stvari, ajmo reći, tu su kod nas one imaju dva koridora kojima e, kreću na svoje put u Afriku. Jedan je zapadni e, preko Gibraltara i drugi je istočni preko Bospora i Dardanela. I normalno njihovo putovanje je od tipa 15.000 km i to traje i traje danima, tjednima, mjesecima, tako da one budući da lete danju moraju na svom putu stati, hraniti se, odmarati se, međusobno se dočekati, ajmo tako reći, eh, da bi došle do eh, čak i Južnoafričke republike. Normalno one u stvari idu, eh, nastanjuju to područje i sele se tamo odlaze na cijeli dio u stvari južnoafričkog kontinenta ali um, ovisi naravno gdje nalaze hranu, tamo se one najviše zadržavaju. Mhm. Neki put čak u stvari ni ne dođu do kraja, ajmo reći do krajnjih cilja jer po putu se i hrane i možda malo zaostanu pa se odluče to ostati negdje malo nekim višim, ajmo reći tako, ovaj, Ovaj drugi dio eh, pitanja će odgovoriti a gospođa petra ali prije toga idemo čuti još jedno pitanje. Halo, halo, tko je s nama? Uh, dobar dan, poštovanje. Uh, je Vedrana. E, dan, I pohvala bi prije svega emisiju. Moje pitanje nije vezano uz ovu temu, ali evo imamo neke radove na vikendici pa me zanima kuda možemo sa salonitnim pločama, da li ih još uvijek možemo besplatno, mislim da je neko vrijeme bilo besplatno odlaganje, uh pa evo, hvala na odgovoru. Hvala Vedrana, vama na pozivu. Dobro, imamo, malo ćemo na kratko skrenuti s ove teme roda. što se tiče salonitnih ploča, evo moram priznati da smo u zadnje vrijeme imali e, više upita e, građana, e, jer do prije nekih mjesec dana za građane je bilo besplatno, budući da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost to sufinancirao. Međutim, kako fond to više ne sufinancira, građani moraju sami plaćati ukoliko žele, dakle da ovlašteni sakupljači odvezu dakle te salonitne ploče i izbrinu ih na propisan način, moraju sami plaćati Cijena je dosta visoka, 2 kune i 70 e, lipa po kilogramu, dakle ne po komadu ploče nego po kilogramu, što zapravo ako imate cijeli krov to ispadne onako popriličan mhm. iznos, e, što je građanima onako malo teško i zaplatiti. S obzirom da smo imali tako više upita, kontaktirala sam e, fond pa sam ih pitala baš da li će opet u neko dogledno vrijeme sufinancirati. Dobila sam odgovor da do kraja ove godine definitivno neće, ali li od sljedeće godine ni sami ne znaju, dakle možda hoće, možda neće, tako da evo, ako možete, ako ste ikako u mogućnosti, e, svi vi koji dakle imate <laughs> problema sa salonitnim pločama, probajte ih negdje odložiti sa strane uz neku šupu ili slično, e, pričekat kraj godine, odnosno početak iduće godine da se vidi da li će to opet biti besplatno za građane, dakle da bi se to zbrinulo na propisan način. E, što se tiče našeg reciklažnog dvorišta na kojem se isto dakle zaprimaju te salonitne ploče, oni ih isto zaprimaju od strane ovlaštenih zdravstvenih sakupljača. Njih sam isto kontaktirala, rekli su mi dakle da građani, odnosno fizičke osobe e, zapravo u pravilu ne mogu ih donositi, eventualno ako se radi o jako, jako malim količinama, tipa jedna, dvije ploče, ali mislim, mm kad netko mijenja krov, onda je to... Da, apsolutno. Da. svi znamo što je to. Ništa, e, gospođo Vedrana, morat ćete se malo strpiti, malo će duže vaši radovi potrati, barem ono vizualno kako će izgledati. sjećate li se vi što je Ivan još e, priupitao? Čini mi se da su bila tu staništa. Prirodni neprijatelji. Prirodni neprijatelji, tako je. Mhm. Pa prirodni neprijatelji mogu biti određenom broju slučajeva jesu e, ptice koje, ajmo reći, grabljivice ili recimo čak i vrane e, koje dočekaju neki trenutak e, nepažnje, možda roditelja, ptića samih i tako dalje, no međutim isto tako ono što populaciju rode, ma ne samo populaciju rode, ali u ovom slučaju kad njoj govorimo o bijeloj rodi, ograničava i, drža, i drži u nekakvom svom određenom broju koji mora biti u ravnoteži E, prirodnoj ravnoteži je u stvari njeno stanište. Mhm. E, znači količina hrane, e, da li je godina povoljnija da ima dovoljno hrane, znači hrani se vodozemcima, gmazovima, ribama ili nema da li su vremenski uvjeti, da li je ona došla na vrijeme i znači ako roda imamo mi bezbroj slučajeva ovo što je rekla i Marija isto e, kako zovu Ekopana, mi smo tu u suradnji e, s Ekopanom, tako zovu i nas javnu ustanovu, kad e, roda eventualno e, ne uspije na vrijeme doći, na vrijeme u stvari izvesti tu svoju inkubaciju i izvali da se ptići izvale na vrijeme, nego prekasno ona će morat žrtvovati ajmo reći tog ptića, odnosno <laughs> oni sami procijene koliko, da li ih je preveliki broj, ako ih je preveliki broj isto neće hraniti sve ptiče, jel? Mislim, to su nekakvi zakoni prirode koji nama ovako e, u našem društvu i našem kontekstu društvenom se čine okrutni, no međutim oni u prirodi funkcioniraju i Eh, eto, često puta mi, eh, nikako ja da završim u rečenicu, ali često puta mi isto tako u našoj praksi imamo slučajeve eh, da li mi moramo intervenirati jer se radi o strogo i u stvari zaštićenoj vrsti koja je zaštićena i Bernskom konvencijom i Natura 2000 vrsta i zaštićena po našem zakonu. Znači naš je zadatak da mi interveniramo i kad tiči spadne iz gnjezda, bilo da je ispao ili je, ajmo reći, nekom okolnosti izbačen, pitanje, kakve one sociološke odnose imaju između sebe, e, moramo se pojaviti i nastojati e, vidjeti e, u stvari što ćemo s tim ptićem, da li se on može vratiti, ima li to smisla ili ćemo ga odnijeti na neku njegu i tako dalje. Postoje ta prihvatilišta za divlje životinje i zaštićene u Hrvatskoj gdje se to može napraviti. Znači, brojni su ti nekakvi prirodni zakoni koji funkcioniraju i vrše tu jednu selekciju broja E, rode tako da ona ostane prirodna, niti jedna vrsta ne smije e, u stvari izlaziti izvan svog nekog broja. Mhm. Mi se približavamo kraju naše današnje emisije, nećemo otići. Marija nam pauzu <laughs> danas preskočit ćemo. <laughs> Morat ćemo, da. Taj dio, a, prije nego što najavimo sljedeću emisiju, imate li vi još nešto za dodati? Pa, samo bih htjela još dodati e, jednu pojedinost e, vezanu za rode. To je, evo recimo, prošle godine imali smo slučaj da nam je jedna roda ostala. Znači, nije odletjela u toplije krajeve sa svojim, dakle, <laughs> ostalim rodama. pa su nas građani onako zabrinuto zvali, mislili su da je ozlijeđena, da zbog toga nije poletjela i tako dalje. E, međutim, evo ja sam saznala da je razlog tome e, vjerojatno taj što je bila iz kasnijeg legla, to će Martina sada isto sigurno bolje znati, pa ovaj, jednostavno nije bila spremna za takav let pa je ostala prezimjeti tu. E, dakle, građani su isto tako bili zabrinuti da li će biti hladno s obzirom na temperature i tako dalje, pa evo <laughs> isto tako, isto, malo sam istraživala pa sam vidjela da rodama u biti ne predstavljaju problem zima, odnosno hladnoća, nego zapravo taj nedostatak hrane zimi. Tako da evo, ako se ove godine opet dogodi da građani ovaj, budu viđali diljem grada, ovaj, jer znali su je viđati u Grabriku i u Novom centru i na Rakovcu i ne znam na Vunskom polju i svugdje negdje, pa ako je opet budu viđali, dakle ako opet ostane neka rodica, da, da građani jednostavno eh, znaju čime, čime u biti smiju hrani. Mislim, bilo bi najbolje da se odmah ovaj, jave Natura Vivi ili pak Panu, sasvim svejedno. Ako se jave i nama, mi ćemo to odmah proslijediti njima. Ali evo, da ne bi hrana hranili dakle hranom koja zapravo nije hrana koja odgovara rodama. mm Pa ribice. Evo, mi smo baš ovaj slučaj što je bio prošle godine kad je ostala ta roda, e, normalno imali smo tu dojavu, i u, prvu ruku da bi vidjeli da li je sa životinjem sve u redu, da nije ozlijeđena, onda smo isto tako e, prihranjivali jer ovo što si ti rekla je sasvim točno, ona nema problem sa hladnoćom nego sa pronalaskom hrane, budući da ta hrana se povlači pod zemlju u to vrijeme e, jel, kad je i hibernacija takvih vrsta, a kad je onda u stvari bi trebalo letiti na jug. Tako da u stvari ako građani nisu sigurni to što trebaju napraviti, a nije ni dobro na svoju ruku koji put, e, onda evo možete nama javiti, inače one, one se ne boje čovjeka i navikle su na čovjeka i eto nije jedan put slučaj da prezimi e, u stvari u ovom staništu gdje dođe. Mhm. A, ništa, ostalo nam je da najavimo sljedeću emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Hoćemo i sljedeću emisiju malo o rodama, Marija. E, ne, nažalost. ja bih htjela da gospođa Petra ponovno dođe u emisiju. <laughs> Imamo drugu temu. možda nije tako svjetla i simpatična tema kao ove rode. E, naša sljedeća emisija bit će u četvrtak za dva tjedna, dakle 27.10. E, s obzirom na blagdan svih svetih koji je dakle vrlo blizu tom datumu, evo, ta naša emisija bit će posvećena grobljima. Konkretno, s obzirom dakle da građani u velikom, čak i najvećem broju tad dakle posjećuju groblja, dakle tu su i e, jako veliki, velike količine dakle i plastičnog umjetnog cvijeća i plastičnih lampiona i svašta nešto i sve to lijepo izgleda dakle taj dan, ali nakon nekoliko dana to je zapravo samo hrpa stare plastike. tako da evo e, probat ćemo e, malo tu temu <laughs> obraditi, dakle što kako na koji način dakle i to sve se razvrstava i dakle zelenilo dakle brine o uređenju naših groblja za one koji ne znaju. Tako da evo glavnom pozabavit ćemo se time. Gospođo Petra, hvala vam lijepa što ste došli u emisiju Zeleni telefon i u studio Tren Radija. Hvala vam na pozivu. Marija, hvala vam što ste došli. Vidimo se za dva tjedna. Lijepi pozdrav. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.